Ama bundan önce inşallah e, şey yapalım bu Şeyh e, Hüseyin'in hayatını okuyalım bu, bu ön sınıfın muhalifleri devamından aldık hayatını orada da güzel toplamış oradan bir e, okuyalım Hüseyin'in kitap o yani yanlış anlaşılmasın sadece oradan Hüseyin'in e, hayatıyla alakalı şeyleri okuyacağız ondan sonra e, bu kitabı biraz tanıtacağız önce kitabın yazarını tanıtalım inşallah daha iyi veya şöyle yapalım veya şöyle yapalım şimdi ben bir önce kitabı biraz tanıtalım sonra onu yazalım şimdi bu isteyeceğimiz kitap kitabım. kitabın isminden de belli olduğu üzere ki bu ismi de şartlayacağız yani kitabın şartlamında El-Gavaidul Mutla fi sifatillahi ve esmaihul husna İbn-i Teymi'nin kitabı değil mi? yani Allah Azze ve Celle'nin güzel olan isim ve sıfatlarında en güzel kavgalar Allah güzel olan Allah Azze ve Celle'nin güzel olan için ve sıfatlarındaki en güzel kaydedir bu kitap şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah hayatı boyunca ilim var diyor işte ilim temin kitaplarını okuyor vesaire duyduğu için sıfatlardaki en güzel kaydeleri en önemli kaydeleri bu kitap yani hayatı boyunca tutuyor bu Şeyhul İslam İbn Teymi'nin kitaplarından bunları çıkarıyor başka böyle kendisinden anladığı böyle kaydeleri tutuyor burada ee, diye bir kayda veriyor sonra biraz daha kayda veriyor ayrı ayrı bölüm bölüm sonra diyor e, bazı şüpheler ve onlara cevap olarak bir bölüm ayırıyor kitabında çok güzel e, anlatıyor inşallah dediğim gibi kitabın içinden de belli bu kitap ne? kayda ile alakalı ama isim kitapta kayda maalesef Türkiye'deki en büyük boşluklardan bir tanesi bu Türkiye'deki en büyük boşluklardan bir tanesi de nedir? İsim kitapları öğrenirken biraz başıboş olarak öğrenmiş yani böyle e, şey, şey çeşitli kavlardan uzak ve o yüzden birçok mesele insanların kafasını karıştırıyor ve anlayamıyor mesela örnek çok basit mesela bugün Allah Azze ve Celle'nin gelir sıfatını biz gelme sıfatını ne yapıyoruz Allah Azze ve Celle ikmal ediyoruz geldim diye Allah Azze ve Celle gelir diyor gelir diyor, iktidar eder diyor iktidar eder diyor tuzak kurdu diyor ne yapacağız aday eder diyor ne yapacağız işte burada kaydeler var kurallar var bunlar bu kaydeler kurallar ki işlediğimizi de göreceğiz inşallah Kur'an ve sünnetten istimdar istimdar edilmiş kaydeler ve kurallardır ve bu kaydı ve kuralın dışına çıktığın zaman Allah korusun bazen Allah'a yakışmayan şeyleri de Allah'a vermiş olursun bazen de Allah'a yakışan şeyleri Allah'tan hali etmiş. olabilir mesela hadiste geçtiği gibi ben teremin ederim diye Allah kulun işte mümkünce ne yapacağım teremin sıfatını bilemem ve Allah böyle bir ayet diyor ki ben unuturum bir ayet diyor ki ben unutmam e şimdi böyle mi olacak Allah böyle unutur deyip de öbür sıfatını yüklenmeyecek veya unutmaz deyip de öbür sıfatını yüklenmeyecek yoksa Allah Azze'nin iki sıfatı vardır bir unutma bir de unutmama sıfatı onun ne unutmaması bizim unutmamamıza benzer ne de unutması bizim unutmamıza benzer bir kişiler böyle der mesela bu cevap vereceğiz bu tür kaydelerle çözülebilecek mevzulardır ve kaydeleri iyice tahkik edip oturttuktan sonra hepsinin cevabı Allah'ın ismini nedir? çok basittir çok basittir ee, şimdi bu kitap dediğim gibi bir kaydelerle peki bu kitabın usulü ne? içeriğini böyle bir e, kısaca bir anlatayım bu kitap şu dediğim gibi çeşitli kaydeler veriyor konu başlığı mesela birinci kaydı diyor ki Allah Azze'nin isimleri güzeldir bu birinci kaydı sonra tutuyor e, İbn-i Seyyid'in bunları şerh ediyor diyor bu başlığı şerh ediyor kendi başlığı atan kendi altta da şerhini yapan kendi peki biz ne yapacağız bunu okuyacağız bu başlığı alttaki İbn-i anlattıklarını şart edeceğiz şimdi bu kitapları bu dersleri dinleyen kardeşlerden şunu rica ediyorum bu ilk mukaddime de ne dediğimi anlasınlar bilsinler yani neydi kitabın içeriği sonra ileride kafamını karıştırmasın hangisi kimin sözü hangisi Hüseyin'in sözü hangisi bizim şartımız tamam mı hangisi şu tamam e, ee, bunu düşünler bilmeleri için bu mukaddime iyi bilmesi kitabı nasıl anlatıyorum iyi bilmesi ben bundan maalesef çok şikayetçiyim yani tüm mukaddimede boğazını patlatıyorum tabiri yani böyle bir saat anlatıyorum mukaddime için 2-3 saat sonra e, bir soru geliyor çok şaşırıyorum nasıl bir soru soruyor yani diyor ki mesela çok mutlu soru hocam diyor ki bir kitap kimin kitabı adam baştan böyle takip ediyor Var onu sormuyorum o yüzden burada dikkat edilmesi lazım dikkat edilmezse bu kitap takip edilmesin bu anlaşılmayacak çünkü kaydelerin söylediklerin iyice dinlemeyince anlaşılmayacaksın sana yazık başka kitap et en azından bunu ilim öğrenmişsin böyle kafan karışacak o yüzden söylediklerimizi iyi anlatmak bu hava edilmişler kimin? İlim için tamam İlim için konuşunu içinde isim kısaklarla alakalı kaydeler var bu kaydeleri tek tek zikrediyor birinci kayda budur diyor Çünkü altı kaydeyi anlatıyor ve ispatlıyor hakikaten Kur'an ve sünnetten anladığını ispatlıyor ikinci kayda budur üçüncü kayda budur böyle gidiyor tamam ve ispatlıyor bir gün söylemiş işte kavramıymış peki biz ne yapacağız bir şey onu anlatıyorum biz ne yapacağız bu kitabı El-Kavaid-i Musla biz Medine'de Cumhuriyet Mescidinde bu mescidin yolu dinleyen şimdi? bir mescitte Şeyh İbrahim ve Heyle'nin ders halkasında 80 kişi bunu 20 gün boyunca okuduk bunu 20 gün boyunca aralıksız 20 gün boyunca okuduk Havadi Müslahir Şeyh İbrahim ve Heyle'nin de 80 kişi halkasında bizim gününde okuduk bunu 20 gün boyunca ve şey, yani İncil'i boyunca çıkardı yani tabirci İbrahim ve Heyle'nin bütün her şeyi öyle en ince detayına kadar iyi bir şekilde böyle anlattı biz ne yapacağız peki bu kitabı e, gibi başlığı vereceğiz, tercüme edeceğiz kitabın hepsini ve tercüme ederken de benim o halkalarda faydalandığım, öğrendiğim, bilgilerini ben aktarmaya çalışacağım şart edeceğim İbn-i Hüseyin'in kafasını ayetlerde isimler noktalarını daha çok açar, açacağım yani. yani bu İbn-i Hüseyin'in bu kitabını şart edeceğim nasıl şart edeceğim işte ben e, e, ders arkalarında aldığım malumatları ezberlediğim kadarıyla zihnimde olduğu kadarıyla aldığım notlar kadarıyla falan vesaire sunacağım anlatmaya çalışacağım Şimdi i̇bn Hüseyin birinci kaydeyi tutup kendi anlatıyor şerh ediyor ama biz şerh hissini şerh ediyoruz ziyade olarak anlatacağız ve elimizden gelince geldiğince basitleştirmeye çalışacağız tamam bunu da anlayalım yani burası anlaşılsın ya ben yani bu beni biraz rahatsız ediyor anlaşılmamış yani ne okuduğumuz kitap ve onu bilmediğin zaman anlayamazsın bu kitabın ne olduğunu bilmemiz lazım tamam mı? bu, bu da böylece anlaşılsın şimdi kim bilimden sevmiyor meşhur malum ama bu evli i sünnetin muhaliflere cevabı bu kura guraba işte başlamıştı oradan e, İbn-i Hüseyin'in hayatını biraz anlatıyor oradan bir okuyalım bir ihtiyacımız illa böyle çok adlı mevzuda anlıda böyle okuyalım bu kavadın musra Allahu alem Allahu alem e, yaklaşık 50 ders 50 ders falan boyunca işleyeceğimiz başımızda 50 ders boyunca getireceğimiz yani 50 haftanın temizliği sıfatını hatırlı bir şey şeyler onu da bildirdim bu sıfatı pazar günleri ee, yaklaşık 50 ders bulur Allah ve alem öyle tam belki daha hızlandırmaya çalışıp sonuçta ee, bir seneye yakın bir ibare olarak Allah'ın izniyle yaklaşık için ama tavsiyeli gidiyor Allah'ın izniyle bu kitap çok önemli bu kitabın ilmini dinlememde bir şeyler söyleyeyim bu kitap bir kere konusundan dolayı çok önemli bir şey o ayrı Şeyh'in İslam yönetimlerinin özellikle yüksek kaygarını da toplamış İbn Hüseyin ve kendi üzerine ziyadeler etmiş ve kendi böyle açmış bunları ve bundan dolayı bir önemi var bir şey. ondan sonra e, budur ikincisi bu kitap kaydı kitabı olduğu için e, meseleleri ancak bu kitapla taksit e, edip anlayabiliriz bu da buna benzer kitaplar var e, İbn-i Teymi'den sonra vefat eden şey, e, İbn-i Teymi vefat ettikten sonra ondan sonra gelen de alimlerimiz bunu şart etmişler, önem göstermişler mesela bunu şart edenler ben bir tanesi alimlerimizden mesela e, alimlerimizden bir tanesi mesela e, e Şeyh Emmani Cami bunu şart etmiş o zaten Emmani Cami de vefat etmiş sonra günümüzde yaşayan mesela Medine Könül Mersin'in günümüzdeki en büyük profesörlerinden Şeyh Abdül Ezzat Elbedir Azim Sinan Batın oldu Şahbetimiz Sonra büyük şey ders hakkında okuduğum İbrahim Hüseyin Şahbetimiz zaten onda okudum Devam dedi Şeyh İbrahim Hüseyin Hazretullah da şahit ediyor bu neye delalet ediyor ve ondan başkaları da şahit ediyor mesela kitap olarak yine iyiliğin talebelerinden bir şahit aslındadır bir tane bayan kişi şahittir kamile Türkçe vardır Allah-u Alem bu dayan, yani şu anda e, kanunlar arasında herhalde dünyada mesela sayılı kişilerden bir tanesi bayan olarak günde yani e, onun gibi dayan çok az var dünyada kamile Türkçe vardır bu kitabı kitap olarak şahittir ve şer olarak yazılan kitapların en ilimli olanı bu kalemi yazdı kalın Yoluk kadının başka bir kitapları da var Tesalsülü Havadis, Kıdem, Araz, Cevher meselelerinde dahi yazdığı böyle İbn-i Teymiye'ye savunan böyle Muhazire Reddiye varlığında mesela yazdığı kitaplar Ve bu, bunun kitabına, o kitabına Şeyh Abdurrahman Mahmut Takdim yazıyor Takdim yazarken de diyor ki ben hala şaşırıyorum ki dünyada böyle kadınlar var Ve diyor ki ben bu kitabı ilk okuduğumda takdim yapmak için Öyle bir okudum baktım ki içindeki ilmi değerini gördüğüm kitabın başa dönmüyor kitabım Ve dikkatli bir şekilde okudum ve ben bile faydalandım öyle bir kitap Buna Abdurrahman el-Mahmud ve mukadimesini sonra buna e, başka meşahitler ve iki tane meşahit daha takdim ediyor o kadar kitabına bu kavalinciler şart ediyor Kamilet'in kevari dehşet bir kavimdir hala yaşıyor Sürüyor Tabii ismi Kamilet'in kevari Kamilet'in kevari Bir de Kamil var ya mesela Türkçe'de ee, Allah'tan çünkü diğerlerini de bilmiyorum Allah alem en güzel İbrahim Aleyhisselatü yazılı olarak da bu kalın yani bazıları tasvir olarak şarkılar bunlar sonralarında bazıları da telif olarak ee, ama şöyle, şöyle söyleyeyim bu kadın kitabı Türkçe çevirmesini çıkartılmış çalışma çok ağır çok, çok ağır çok dikkat ediyor yani okuduğun zaman 5 sayfadan fazla okumayacaksın o kadar ilmi o kadar böyle e, Celle İnşallah şöyle olsun Anlaşıldı buraya kadar olsun kitap içindeki şeyler ne anlaşıldı Şimdi bu kitabın yazarı işte şey, e, Bilimizin Şeyhul İslamlarından kim? İbn-i Onun hakkında da kısaca bir bilgi verdim geçmiş ee, sen buradan oku akıyı bu erişimizin mukayese olacağından biraz sesle oku çok bir şey anlatmayacağız belki ufak tefek etkileyeceğim yerler olur ondan sonra kitabın İbn-i Hüseyin'in bu havadil müslah kitabındaki mukaddime geçin tekrar diyor Ehl-i sünnetin muhaliflere cevabını falan okumuyoruz oradan hayatını okuyoruz o kitapla şu an bizim ilgimiz yok mevzumuz olmuş sadece oradan İbn-i Hüseyin'in hayatından faydalanıyoruz tamam çünkü ben biliyorum ki şimdi dinleseler e, yetişecek Ehl-i sünnetin muhaliflerini zannedecek o, onu adetini devam edecek diyor o değil o, o kitabı okumuyor bunu anlaşılsın elimizdeki kitap okuyacağımız kavaid-i mislah bu kavaid-i mislahı biz şerh edeceğiz Türkçesi de yok sadece şu an İbn-i Sinir'in hayatını ehl-i sünnetin muhaliflere cevabı olan kitabından okuyoruz şimdi sesliğe okumuş olarak hem Allah'ın mahsusluğu biraz daha sesliğe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e en geçtiği hali olan ehl-i sünnet Hüseyin'in hayatına sıfır başladı İsim ve mektebi Ebu Abdullah Muhammed bin Salih bin Muhammed bin Hüseyin Al-Mutlu Al-Mutlu Al-Mutlu Doğumu ve yetişmesi İbn-i Hüseyin 27 Ramazan 1347 Hicri yılında Kaçın bölgesinde şehirlerinden biri olan Medine, bütün Medine'de bir bölgedir ve en çok alimlerin geçtiği, geçmişte ve günümüzde de böyle günümüzde dahil buna en çok alimlerin geçtiği, içinde medreseler olan İbn Hüseyin'in kurduğu medrese eski usulde ders halkaları tam böyle İmam Şafii usulü Ahmet bin Hanbel usulü talebeler yetişiyor, alimler yetişiyor İbn Hüseyin'in en güçlü talebeleri oralardan çıkar dünyayı şu an e, muhalifleri dünyada karşına alan insanlar hep bu tip medreselerden çıkıyor kaçından çıkıyor kaçından çok kaçından çıkıyor Allah var bu kaçın bölgesi e, alimlerin yetiştiriyorlar ve insanın da orada yetişiyor evet kaçın Lakin bölgesi şehirlerinden biri olan Ölüyüzü şehrinde dini olan bağlılıkları ve istikametleri bilinen bir aile yok şimdi dünyayla evet, ailesiyle dindarlığıyla e, istikametiyle meşhur olacak birazdan da gelecek olanı da derinden olmuştur evet. yani iki tarafından gecesi olan Şeyh Abdurrahman bin Süleyman Ali Tanrı evet. Allah kendisine rahmet etsin gibi bazı aile fertlerinden dersler aldı Kur'an-ı Kerim kıraatini hıfzını Şeyh Abdurrahman bin Süleyman'ın yanında yanarına gönder anası tarafından dedesinden Kur'an-ı hıfzı ve öğrenmeyi ne yapıyor? Devletinden alıyor arkadaşlar evet daha sonra ilim tahsiline yönelerek yazı yazma, hesap ve bazı edebi sanatları öğrenmeye başladı. Harp, edebi sanatlar yazı yazma bunları da öğrenmeye evet. İbn-i Hüseyin'e üstün ve keskin bir zeka, yüksek bir enerji ve alimlerin amellerine hiç aksatmadan katılmasını sağlayan ilim tahsili düşkünlüğü bahşedilmiştir. Evet. İşte Allah herkese bunu nasip etmez. Aynı bununla benzer bazı alim şereften gelen mesajlar var. Ya Rabbi benim duamı kabul değil de dua etmem nasip öğrenmiş. Yani öyle bir dua etmem nasip olsun. Yani bırak ilim öğrenmeyi, hele bir bize hedef gelsin ki ben ondan, ondan maalesef, neyse halis. Hele bir hedefimiz olsun ki ondan sonra ilim zaten peşinden ne olur? böyle bir şey İbn-i Hüseyin Rahimullah Allah tarafından kendisine bu Allah dilediğini dilediğini verir o yüzden İbn-i Hüseyin Rahimullah ders halkalarını hiç bırakmazdı acayip zekası vardı görüntülü derslerini izleyen gözlerine bakarak gerçekten böyle 18 yaşındaki genç delikanlı gibi gözleri fırlak gibi dönüyor böyle keskin bakışları vardır tam böyle alimi çevresi var kendisi Mevlidçilerine katıldığı alimlerin başında büyük tefsir ve fıkıh alimi Şeyh Abdurrahman bin Nasir Eskadi Şimdi Abdurrahman Nasir Sadi Gurabani tefsirini baktı Tamam mı? Şu an muasırlar arasında en faydalı en güzel tefsirler arasında yer alır Gurabani'nin baktığını İşte bunu yazan Sadi işte bu Sadi İbn-i Seymi'nin hocası İbn-i Seymi'nin en çok faydalandığı için Sadi Binbak Sadi'den sonra göre faydalandığı noktası İbn-i Seymi İbn-i Seymi daha çok Sadi'den faydalanmıştır Evet Şeyh Esfari öğrencilerinden üç kişinin küçük çocuklara ders vermeyi için görevlendirmiştir bu iki öğrenci Şeyh Ali Es-Salih ve Şeyh Muhammed bin Abdülaziz El-Mutallâ'ydı evet. o yıllarda bu, bu küçük çocuklardan biri olan İbni Hüseyin Şeyh Abdurrahman Esra'nın Muhtesaratul Akidetul Vasitiye ve bizim Akidetul Vasitiye dersimiz var şimdi bir şey ona Akidetul Vasitiye sahibinin de şerhi var Akidetul Vasitiye onu okuyun Minhaj-ı Salik'in fi fıkhı adlı kitabıyla Minhaj-ı Salik'in ne? Minhaj-ı Salik'in Cefa-ı Minhaj'ın muhtasar bir fıkhı kitabı Bizim okuttuğumuz en de fıkha benziyor tamam mı? Ondaki fıkha benziyor Onu da okuyor O zaman ne okumuş sadece? Akidullah, Rabbim, Mustafa Allah'ın başka Minhacı Salihinden Evet başka Nahi, Nahi okuyor Yani e, Nahi ne Arap dili yazıyorsun? Ne diyorum? Evet Sarf Arap dili yazıyorsun Evet sarfla ilgili aciliye aciliye ne aciliye Arap dili edebiyatıyla mutlaka bir kitap evet elçiyle diye nazım şeklinde beyit şeklinde yazılmış e, kaynak olan ve e, imam olan Arap dil edebiyatı kitaplarından kaydı kitaplarından bir tanesi onu da okumuş evet Elçi yönetimini bu iki öğrenci okudu yani Esadi'nin kendisine verdiği hocalardan o aynı değil mi? Ayrıca Şeyh Abdurrahman bin Ali bin Avdara Ömer'in Sadi'nin de bunlara ne yapıyor? İşiyor onu da bilememek olarak yani. Aile için artılanma gün, alim, avlama, serai, miras hukuku, e, miras hukuku dünyada bir insan miras hukuku okuduğu zaman neyle gösterilir o? Diye sarmak gerekiyor. Dünyada miras hukuku Tamam O yüzden dünyada alimleri en çok zorlayan yani ilim elinde en çok zorlayan böyle bir şeylerden ilk yani tatmin edebilirsin zorlayan mevzu, mevzu hangisi? İki, iki tane var. Bir tanesi kadının kaybı bir tanesi miras meselesi bir tanesi yüksek meselesi anladın mı? Yani bu üçü adamın ömrüsünü alacak anladın mı? tabiri caizse takım ederken ha, alemler elhamdülillah basitleştirdi biz de aşılar şimdi tanımlasındır işte İbn-i Hüseyin'in bu faraid elinden miras elinden bilenlerin başında gerektir ve parmak şu an bile çok fazla bildirsin mirası mesela Şeyh Elbani kendi ağzıyla diyor o kadar mahtarı tahkik ediyor sayı hadis sayı hadis imdat diyor gram hala memnun hala anlayamıyor ve bunlar bu fasiller hala nasıl çıkarıyor ben bunlara hayret ediyorum bunu itiraf ediyor açık açık Şeyh Elbani sanırım o yüzden bir hadis öyle bilmek bunun için insanların öyle değil ya hadis filanın bir olay değil Şeyh Elbani burada olmadan bu hadisleri tahkik edildiği halde devam ediyor o mevcut bir şey Elbani ki allame bilir kendi başına bir yani burada mesela Şehresan vardı benim okudum mirasta iyiydi sen bir miras okuyun dediğin zaman sen al yanında bir sene mirası öğrenmek miras hukuku ve fıkıhla ilgili bazı metinleri okudu işte Şeyh İbni Hüseyin'in bilim talebeleri arasında böyle bir çift gelişti Okul yıllarında ilk hocası sayılan Şeyh Abdurrahman bin Nasir Es-Sa'di'nin derslerine devam ederek sonunda tevhid, tevhid, hadis, fıkıh, fıkıh, ferahı, hadis usulü, nahil yasal okudu. 1371 yılında camili dersler vermeye başladı. 1372 yılında ünlü enstitülerin, enstitülerin açılması üzerine hareketçilerin açılması üzerine ilim tahsil için gittiği hatta bu antikçilerden birinde birine birinci sınıfı sınav geçmek suretiyle ikinci sınıftan itibaren kaydoldu ilim tahsil için riyad dışında başka bir şehre gitmedi gitmiyor riyad dışında başlıyor şimdi sonra oraya da geçiyor gitmiyor sonra Riyad'daki bildiğimiz Şeyh Abdülaziz bin namazdan aldığı derslerle e, değerlendirdi sonra bunlara talep oldu evet. Şeyh Abdülhamid bin Baz'a Buhari'nin Halil Ekil İslam'ın bazı risaleleri ve bazı tıp kitaplarını okudu yani ne yapıyor Buhari'den sonra yanında bu itibarla şey Abdülaziz bin Baz onun ikinci hocası sayılır. Evet. İki sene sonra bu enstitüden mezun olan İlmi Hüseyin'in Ümeyye'deki Ümeyye İlmi Enstitüsü'ne öğretmen olarak atandı. Evet. Bu sırada kaydedici şeriat hukuk fakültesinde Şeriat hukuk fakültesinde hukuk fakültesi Tamam şeriat hukuktan kasıt hukuk fakültesi çünkü neden hukuk neden diyor zaten orada fakirler kadılar hakim hmm. O yüzden hukuk ya hmm. Bir karışmasın ee, bu sırada kaybın şirat hukuk fakültesindeki tahsille dışarıdan devam etti kısa sürede bu fakülteden de mezun oldu fakülte yıllarında hocası için Abdurrahman Sadi'nin dersini hiç aksatmadan devam etti Hocası Abdurrahman Esad-ı Cüz'i 1376 yılında İmeyli'de 69 yaşına yaklaşmışken vefat etmesinden sonra bazı şeyhler sabitletini gördüm hmm. Şeyh Hali'den boş, boşalan büyük cami imamlığı için onay aldılar Boşalıyor arası onay aldılar ancak onlar bu görevi çok kısa bir süre devam ettiler Onların hemen ardından Şeyh İbni Hüseyin'i bu göreve atandı şeyhinin tahtını sürdürüyor yani şeyhinin şeyhin bayrağı, bayrağını ayakta tutuyor o şeyhine fedakarlık yani evet. bu dönemde birlikte hocası Şeyh Esadi'nin boşalan tedris meclisiyle güçlendiriyor öyle mi? Evet. Ayrıca bunlara ek olarak Ünlü ve Ulusal Kütüphanesi'yle Ünlü ve İlmi Enstitüsü'nde dersler vermeye devam ediyor. Daha sonra Muhammed Yusuf İslam Üniversitesi'nin kaç Muhammed Yusuf İslam Üniversitesi'ne de şu anda e, Suud'daki İslam Üniversitesi alanlarında en kaliteli diyebiliriz Medine İslam'da Medine'de çocukluğunun sağlamasından bağlı Evet devam Muhammed Lüksü İslam Üniversitesi'nin kaç şubesi şeriat hukuk ve müzik albatı İslam'da Doğru mu? Hakim Suresi Şeriat Hukuk ve Usul Din Fakültesi fakültelerine öğretim görevlisi olarak atandı. Halen İlgi Üniversitesi'de öğretim görevlisi akibi bölüm başkanı olan İlgi neden halen diyorsun? Çünkü Necmi Hoca bunu tebrik ederken ki e, bu mukadime yazarken bu kitaba e, yaşıyordu. Evet. Nasıl bir insanı bakın Allah'a Eyvallah bir ara kendisine Suudi Arabistan Genel Müftüsü Muhammed bin İbrahim Arişi Allah kendisine rahmet etsin kadılık görevi teklif etti Muhammed bin e, İbrahim bin Mazur'da hocası yani bin Mazur'da hocası Amar Diyanet İşleri Başkanı da o da Amar'ydı bin Mazur hocalık yapmıştı ve çok büyük alimdi meşhur evet. Hatta bu konuda çok ısrar ederek onun af hakimine şer'i mahkemelerisi olarak tayin kararını çıkardı. Ancak İbn-i Hüseyin kendisinin bu yoldan affını biliyordu. Bunun uğraşılan yapılan resim yarışmasında kabul edilen muafiyeti kabul edildi. Subhanallah. Hayır yani dünya şeyleri yok ben hakim olayım kadı olayım tamam mı? Çünkü bir ha hakim kadı büyük kadı olmak vesaire çok büyük bir şeydir sözde hem maaş olarak çok büyük bir şeydir Yoksa en, en böyle güzel maaşları alanlar imamlar olarak e, imamlardır kadılardır yani e, devlet çok önem gösterir anladın mı? Yani, çok önem gösteriyor e, ama yani, ilişkinin hiç bunlarda ne yaptı? ne yani bu dünya sözünü bırak yani zaten o yemin içinde bunlar bir şey dışında yani bunlar insan yine bir şekilde terk eder hani dersiniz şey tamam ama yani böyle bir büyük sana bir değer veriyor ve sen onu reddediyorsun Allah ya mesela benim en, en büyük problem mesela atıyorum mesela yüzmektir en sevdiğim şey yani bunu terk edebilirim belki bir şey yok değil hani insanın yaşını çok ağır gelmiyor bir şey ama düşün birisi geliyor ben yani, layık olduğum halde ve hayır da olduğu halde sonra sen tutuyorsun mesela böyle bir bu olay onun Allah'ın evliyaları dedi işte bunlar Allah'ın ve mevki sevdasını olmadığına aksine bütün hayatını ilim ve ilim evde öğrencilere adadığını gösteren en güzel örneklerden bazı Allah var ya Allah var Allah ne kadar adamlar tutunuyorlar yani hakimiyet verdiler karadelere bu yolda oldular bu yolda yani tutunuyorlar ne kadar düşündüler uykusundan yemeğinden feda ettiler bunu olanları izleyelim tek eş yönlü ilişki erkek üçü kız olmak üzere toplam 8 çocuk sahibi olan İbn Hüseyin İslami alandaki çalışmaları ve İslami ilimlerin ihyası hususunda gösterdiği üstün gayret ve çabaları nedeniyle 1414 Hicri yılında uluslararası Kral Faysal ödülüne layık görülmüştür. İbn Hüseyin kitabının rezervki aşamasında maalesef olacak kelimesi ikinci 1421 ayın 15'i çarşamba günü akşam namazının ardından Cidde'de tedavi gördüğü Kral Faysal Hastanesi'nde vefat etmiştir. Şimdi e, uzun kanserini falan söyleyecek Uzun süreli kolon kanseri tedavisi gören Ünlü Hüseyin'in Erkinli bunların milyonu aşkın bir insan topluluğunun katılımıyla Kabe'de onun cenazesiyle var ee, e, görüntüler var cenazeler mi kaldırırlar Kabe'de kılınan cenaze namazı sonrası Mekke'de hocası Abdülhamid bin Baz'ın yanına defnedilmiştir Allah-u Teala her ikisine de rahmet etsin mekanları cennet olsun burada bir hadis yapmak Allah diye ilmiyle insanların azının alimleri anlatılır yani ilmi bile intibda ederek anlar direkt alimleri alır ve önüne cevaplar şimdi hocaların hocalarından üç tanesini oku hocaları İblis'in ilim tahsilinin gerek üyeyle gerek seviyatta pek çok şeyhden dersler alarak onlardan istifa etmesi bilgi istifade etmesine istifade etmesi bilgi bunlardan bazıları şunlardır bir istifade etsem gerçekten mühmet alim olduğu için Şeyh Abdurrahman bin Nafi Efsadi Hicri 1376 Nadir Şuradan bahsediyorum Bir adayın kesimde bahsediyorum Bu kesimi tavsiye ederiz Biliyor musun? Bütün alimlere diyorum Tavsiye etmeyiz Bütün alimler bunu tavsiye ediyoruz ve şu manada tavsiye ediyoruz Yok hani ilmi bir tahkike vardır da evet bu kesimi böyle çıkar şey Ama biz e, kardeşlerimizi tavsiye ederiz Şeyh, iki, Şeyh Abdullah bin Abdullah bin Baz Bunu tavsiye, tavsiye denmez yani bir arkadaş var şimdi isimlerim Ortaya ne diyecekti kalbi aynı diyecekti hmm. Anladın mı o kadar önemli seçti şey. yani evet. Yani bir şey çeşitli olacaksa mutlaka bunu olması gerekiyor Bu celalini neden zaten bir yerle bağlanıyor İki Şeyh Abdullah bin, bin Abdullah bin Baz 13 Mayıs 1999 yani 124 yılı Muhammed el-Emin'in Perşembe günü vefat etmiştir 3. Şeyh Muhammed el-Emin bin Muhammed el-Muhtar el-Dinki el-Şankiti Eldeki Şankiti Bu kim Muhammed Muhtar Şankiti Abdal Beyan'ın sahibi Abdal Beyan'ın sahibi Şeyh Ebu Bekir Bekir Ebu Zeyd onun için diyor ki Şeyh'e İslam'ı öldü diyor Şeyh'e İslam'ı kim dersiniz öldü diyor Şankiti senin hocalarındandır Niçin söylüyorsunuz Yukarıdakine de değil çünkü de bir kere yolda da fazla böyle fazla böyle de geçenlerde işte zaten Abdullah Aleyhan sayı bu şampiyonu işte zaten o da büyük alimlerden de hatta bulunmaz bir ondan faydalandı İlmi metodu bu çok önemli ilmi metodu neymiş yani üçüncü ilmi metodunu hocası Abdurrahman Esfadi'nin ilmi metodundan etkileşimle aldığını şöyle ifade eder öğretim yönetimi bilginin ürünün sunulması örnekler ve anlamlarla bilginin öğrenciler tarafından kolayca anlaşılmasını sağlayan hususlarda sağlama hususlarında hocam Abdurrahman Öksaz'ın çok fazla etkilendi ayrıca kendisi Abdülhamid Bilbaz'dan etkilendiğini şöyle ifade eder Şeyh Abdülhamid Bilbaz'dan Allah kendisini korusun hadislere verdiği önem güzel ahlak ve insanlara karşı olan alçak gönüllü bakımlarından etkilenmektedir sonuç olarak ünlü içeriğinde fetvalarında ilgili ünlü metodu inceleyenler onun genelde hamdili mezhebine bağlı ancak pek çok meselede bu mezhebe bağlı kalmadan derinle birlikte hareket eden bir metot takibi ettiğini o zaman ne görebilirim şimdi senin eyvah ama müştehit olduğu için iştahat edilir. Evet. Ayrıca Şeyhül İslam İbn Teymiye ve Eylence İbn Kalim'in görüşlerine özel bir değer vermiş ancak bilimle çatışıklığın gördüğü an onları terk etmeyi bilmiştir. Evet dersleri işleyiş şekli buraya mı var dersleri işleyiş şekli burası da güzel sadece orayı alalım mı bu ne yani, tamam orayı da altta bir ufak bir bahset sonra havalı müstahın ön bölümüne geçelim evet. İbn-i Hüseyin'in İbn-i Büyük Camii'de 35 küsur yıldan beri Hocasına Esfaz'dan böyle aldığı tebrik vazifesini ülkesindeki alimlerin çoğunun beri 35 küsur yıldan beri beri ders veriyor yani bırak şeyi hani. bırak da ilim talebelerinin gelişmiş şey olsun yani kesinlikle alimlerin çoğunluğundan farklı bir üslupla ifa etmektedir. Evet. Şeyh Elbani onun için ne, ne derdi? Bu öğretmendir. Yani bir meseleyi İbn-i Hüseyin gibi güzel anlatan ve talebenin en zor meselelere dair basit kafasına sokabilen nadir insanlardan birisi. Bizim öyle bir özelliği var. Ona herkes yapılmamıştır. Hatiplerin kitaplarından ne özelliği görüyorsunuz? Bu müşrik muhtelif ürün dallarına yazılmış ve şeyhin kendisi tarafından devirlere, mesir ve mazlum şeklindeki Arapça metinlerini fezderlenmesi Şimdi bak bu, e, e, mesir ve mazlum şeklinde yazılan Arapça metinlerin fezderlenmesine önem verildi Anladın mı? Mesela öyle şey vesaire her gösteri milletini öğrenciler tarafından ezberden şehir sunmasıdır Bunları işlerken e, talebeler bunları ezberlerdi Bizler şehir sunmanın ezberlerini dinlerler bunlardan Allah Allah Lakin'i ezberlemeyenler bizler şehir tarafından azarlanmaktadırlar Bu metinlerden bazıları şunlardır Bir, Kur'an metinleri okutulmuş ve e, bazı yerlerini ezberlemiş Bazen hepsini yani bu sayıcı metinlerini bir kısmı hepsine özellikle bir kısmı da bazı yerler evet. bir Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim bunu özellikle evet İki Zadül Müstadna fi fıkı İmam Ahmet'in İmam Ahmet'in fıkı Hanbeli meçhinde bir fıkıhtır Muhtasar bizim okuttuğumuz ünlü bir fıkıhtırın muhtasar bir kitap Zadül Müstadna 152 sayfalık onu özellikle evet 3 hafız İbn-i bunun meram min edilletil ahkâr İbn-i Hacer'in hadisiyle alakalı olduğu için bu kaç cilt ki bu da küçük bir Şeyh-i İslam İbn-i Teymiye el-Akideti vasıtıyı ma'ruf amat diyor onun metni ezberleti diyor 5 hala vakit ezberletiler yani hepsi şu an 4 ciltte paralel tarafında hep ezberletiliyor meşahatlar tarafından paralel ezberletiyor bunu Kur'an gibi ezberliyorlar yazmış İbn-i Malik el-Endisi el-Fiyatü İbn-i Malik'in Fiyatü şarkısında Nas'ta yazdığı e, bin kitabı bir şey vurdu onu özellikle evet bunun şu İbn-i Malik'in e, değil mi? Şarkısında imam olan alimden görüştürüyor o İmam Malik diye meşhur oldu İbn-i Malik artı İbn Hacer Müzbetül nazar fi tezil muhbetil fikir Aynen bu da hadisiyle bir dakika bir dakika o zaman Bulugul Meram değil mi? 3 Hafız İbn Hacer 3'ü okudu da 3 Hafız İbn Hacer Bulugul Meram Bulugul Meram ne? Bulugul Meram ahkam İçinde 900 yaklaşık e, tane hadis bunlar fıkıh, fıkıh hadisler Tam bunların hepsine özellik olur Bu en son muhbet bir fikir dediği işte hadis bu Tamam mı? Değil mi? Evet Tamam dinin etkinlikleri ve eserleri İzmir için yukarıda söylenilen dersleri ve ilim halkaları yanında Ümeyli büyük camideki cuma ortaları doğusuyla batısıyla dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar için haç mevsiminde değişik gazete ve dergilerde bu Alabdar adlı bir radyo programında ilim talebesi ve okuyuculardan pek çok kişinin yaptığı yazışmalarda ve değişik zamanlarda katıldığı konferans ve seminerlerde verdiği sağlam fetvalar gibi bari bir ilmi etkinlikleri vardır Şeyhin ayrıca muhtelif konularda kaydedilmiş pek çok kaseti yanında akide, tefsir, hadis, fıkıh, usul, ahlak ve daha pek çok alanın derlediği iyi ve ufaklı 55 aşkın eseri vardır. Şimdi kasetleriyle indirmesiyle beraber 150 bulacağız inşallah. Tamam mı? Onda öyle bir haber verelim. Hadi araştırın. Türk şeyde çeviri ufaklar kitaplar aslında en son çevirdiği ne? Kuraba'nın işte İslam'ı Erkan İslam çevirdi Kuraba kitabında mükemmeldir İnşallah herkese tavsiye ederiz Oxford Kuraba da Türkçesini ee, bayağı soru cevaplı içinde her şey var tamam Evet. Şimdi kitaba e, geçelim inşallah Kavadi Musa'ya Tabi bugün Kavadi Musa'nın sadece mukaddime e, bölümünü okuyacağız Okuyacağız ve biraz da anlatacağız şahidini Şimdi önce şey, şey e, kitabın ismiyle beraber mukaddimeyi okuyalım sonra şerh edelim Kitabın ismi El-Kavaidil Musla fi sıfatillahi ve esmaihi husn Allah'ın güzel olan isim ve sıfatlarında en güzel isim ve sıfatları hakkındaki en güzel kaydeler çırak isim evet mukaddimetin müellif müellifin mukaddimesi yani ilmi senin mukaddimesi şöyle giriş yapıyor Elhamdülillah Nefene de bu doğru mu?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 حاشا sonra devam ediyor ki de bak bundan sonra diyor ki fe innel imanı bi esmaillahi ve sifatihi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman ahadu erkanil imanı billahi teala Allah Azze ve Celle imanın hükümlerinden bir tanesidir buradan buldum ve bulmadım yere ben onu ben onu ben onu ben onu ben onu bunda zaten bu kitabı takdim yazmış onu da aklınıza gelmişsin burada görmüşsün söylüyorum tamam bundan bahset sen de buradan fark edin tamam mı? diyor ki feinnel imanı biz de bunu tek tek tercüme edelim ki biz de beraber okumak isteyen Arapçasını takip etmek isteyen kardeşler şey yapar feinnel imanı iman hatta hareketleri tam böyle e, okumaya, okumaya çalışalım sonlarındaki e, yani Arapçada bir takip eden kardeşler ve onlara faydalı olur evet. ve bak bundan sonra فَاِنَّ الْا۪يمَانِ بِأَسْمَاءِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ أَحَدُ اَرْكَانِ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالَى Allah Azze ve Celle ki Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman Allah'a imanın rükünlerinden bir tanesidir yani Allah Azze ve Celle'nin imanın rükünleri var ve bunların bir tanesi isim sıfatları bunları şerh edeceğiz önce bir tayin ve bu ve bu rükünler Allah'a imanın rükünleri nedir yazıyor yani diyor burada ne, ne bulunur? arkana bulunur bu hükümden nelerdir? el vehiye el imanu bi vücudillahi teala Allah Azze ve Celle'nin var olduğuna vücudiyetine Ve vel imanu bi vücudiyetihi ve Allah'ın vücudiyetine şimdi hani Allah'ın meleklerine peygamberlere iman yok mu? bu Allah'ın imanın da kendi içinde rükümleri var bunlardan bir tanesi el imanu bi vücudillahi teala Allah Azze ve Celle'nin vücudiyetine inanmak vel imanu bi vücudiyetihi rububiyetine iman etmek vel imanu bi uluhiyeti ve uluhiyetine iman etmek vel imanu bi esmaihi ve sifatihi şimdi burada bu kitabı tahkik eden bir de şey var Ebu Muhammed Eşref Ab e, İbn Abdülmaksud benim önümdeki nuskada o bir başlık aramış diyor ki menziletul ilmi bi esmaillah ve sifat bilmediğim yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkındaki ilmin dindeki yeri konumu böyle tamam bir başlık atmış şimdi ilmin için devam ediyor ve tevhidullahi bihi yani ne bil esma ile sıfatlarını Allah Azze ve Celle yani tevhidullahi bihi Allah'a bununla tevhid etmek yani isim ve sıfatla Allah'ı tevhid etmek ahadu aksamı tevhidü selatı tevhidin üç kısmından nedir? Bir tanesidir. Neydi tevhidin üç kısmı? Bunlardan bir tanesidir. Ee, ve tevhidullahi bize ahadu aksam tevhidi selatı tevhidi rububiye veya tevhidi tevhidi işte tavuk için tevhidi rububiye ve tevhidi uluhiye ve tevhidi asma ve bu üç tevhidden bir tanesidir bu işleyeceğimiz konu da bu zaten ve menzuratuhu fiddin aliyetun ve efendiyetuhu azimmet bunun dindeki yani bu isim sıfatların dindeki yeri çok yücedir ve ehemmiyeti çok azametlidir çok büyüktür önemli ve la yumkinu ahaden en ya'budallaha ala vecihil ekmel hatta yakuna ala ilmin bi esmaillahi teala ve sıfatıdır liya'budahu ala basiratidir diyor ki فَمَنْزِلَتُهُ فِي الدِّنْ عَالِيَ onları La لَا يُمْكِنُ أَحَلًا أَنْ يَعْبُدَ اللّٰهِ عَلَى وَجْهِ الْأَكْمَلِ عَلَى kamil bir şekilde bir insanın Allah Azze ve Celle ibadet etmesi mümkün değildir ta ki hatta yakuna ala ilmin ta ki bi esma illahi teala ve sıfatı ta ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bu, bu konu hakkındaki ilmi bilince kadar ki ya'budahu ala basire hasıl öylece basiret Allah'a çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor kal Allahu Teala ve lillahi esma'ul husna fed'uhu en güzel isimler kimdir Allah'ındır ona bununla ve yeşmeli ve hâzâ yeşmeli işte bu dua edin diyor ya Allah ayette ve hâzâ yeşmeli işte bu dua kapsar neyi dua, dua el mesele ve dua el ibadet ibadet duası ve istek duasını kapsar bu an bu e, فدعاء المسألة دعاء المسألة nedir? En tukaddime beyne yedey meklubike min esmaillahi teala yani sen talep ettiğin bir şeyin önüne Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesini sunarsın tamam mı? ما يكون مناسبا مناسب في اسم مناسب مثلا مثل ان تقول مثلا شيئا بنوني دافن يا غفور اغفر لي اي غفور يعني اي باشلون اغفر لي بني باشلون يا رحيم ارحمني اي رحم اي رحمة بن اي رحيم لما رحمة ويا حفيظ اي قرية احفظني بني قرية بني قرية بني قرية ve duaul ibadet ibadet duasına gelince en tekan bedelillahi teala bi muktada hazil esma Allah azze ve celle'ye ibadet etmen ne? bi muktada hazil esma bu isimlerin gelince mesela fetakumu bi tövbeti ileyhi mesela Allah azze ve celle tövbeye kalkarsın neden? li ennehu ettevvâbi çünkü o nedir? tevvâbdır ve tezkuruhu bi lisanike canını lisanınla ne yaparsın? Tanrı'nın zikredersin onu Diyennehu esemi Çünkü o seni duyanmış Tetabbedu lehu bi cevahiri seçe Azalarınla onu ibadet edersin neden? Diyennehu'l basir Çünkü o görenmiş Ve takşahu kutsu Kurdu ondan korkarsın kalpten içten ondan korkarsın Diyennehu'l latifut kabir Çünkü o latif de kabirdir Kabir de işte Şimdi büyüklerini bilenmiş değil mi? Şimdi mukaddime mukaddime oluyor tamam yani bu mukaddime bu kadar şimdi biz bunları başa alıp şarj edelim bunları başa alıp şarj edelim inşallah şimdi Şeyh Ebn Hüseyin nasıl ha ha ha doğru e, aklımız bir yer var devam ediyoruz kaldığımız yerden biz o okumadık sonra İbn-i diyor ki ve min ecrin menzuleti bir hadihi işte bu yani bu isim sıfatların var ya bu değerinden dolayı hani bu konumundan dolayı ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشي عن الجهل أو التعصب تارة أخرى diyor ki bunun bu değerinden dolayı ve insanların bazen bu konu hakkında hakla konuşur ve bazen de yayılan cehaletten veya taassuptan dolayı batıl konuşmalarından dolayı ahbettu en eksibe fihi ma teyessere minel kavaid ben de böyle yani kolay gelen bu e, kaideleri yazmayı ne yaptım karar verdim yani yazmayı düşündüm yazmayı hoşladım neden vaadilen minallah Allah Teala'dan umarak Allah için minallah için en necale ameli halisen amelin halis kılmasını umut ederiz beden vecih için muvafıkan bir merdatı ki rızasına muvafakat etmek için nafi'an bir ibadetine kullarına faydalı olmak için ve semmeytihi ve isimlendirdim diyor bu kitabı nasıl? el-kavaidul musla fi sifatillahi teala ve esmaihim husna bu şekilde de isimlendirdim tamam mukaddimesi bu kadar anlaşıldı da olsun mukaddimesi bu kadar şimdi bunları anlatalım kitabın isminden başlıyoruz kitabın ismi ne? şimdi Abu Kadir bundan sonra bundan sonraki mevzuda her ne kadar bu kitabın mukaddimesiyle yetinecek olsa mukaddimede de bahsi çok önemli ee, ve tabir caizse hayatı şeyler anlatıyor bunlar çok önemli dikkat etmem lazım tamam mı? bundan sonra dikkatini iyice ver ee, soru falan da sorma tamam mı? sadece dikkatini ver anlamadığım yere bir zat sor onu tekrarlayayım ben e, onun dışında bir şey sormam tamam E, direkt mevzuya baktığız tamam mı? direkt mevzuya baktım. ben de geçeyim şu aklıya şimdi, şimdi biz ne dedik? El-Kava edilmişler Kava edilmişler Buraya da yaptık tamam mı? Şimdi önceki Kavaidül Müsle bu kitaba ne isim verdik? El Kavaidül Müsle en güzel insanlar Şimdi El Kavaid El Kaideler yani El Kavaid Kavaid ne? Cem'u kaidetin Kaidetin ne? Cem'u kaidetin Kaidenin çoğunu El Kavaid Cem'u kaide Yani Kavaid kaide demek Kaidenin çoğunu Kaideteki Kavaid çoğunu Peki kaide ne demek? Kaide. Birçok tarifleri var kaidenin birbirine yakınının. Ancak Allahu Alem ya en güzel tariflerden bir tanesi İmam Zülcani'nin de e, işte belirttiği gibi bunu tarifatta zikreder. Diyor ki yani e, kaidenin tarifini yaparken diyor ki kadiyetun kulliyetun tentabiku ala cüziyatı veya başkaları şöyle tarif etmişler işte diyor ki enneha emrin kulli muntalikun ala cüz'iyyat aynı manada yani kadiyetun kulliye tentadiku ala cüz'iyyat tamam kadiyetun kulliye tentadiku ala cüz'iyyat yani kaide ne demek kaide kaide külli bir değerdir diyelim külli bir değerdir ve cüzlerine uygulanır külli bir kaydiyettir ve dillerine uygulanır yani ne demek sen diyorsun ki mesela bir kayda veriyorsun diyorsun ki eşyada asıl olan nedir mübah olmasıdır ancak haram kullanma hariç şimdi bu bir kaydı eşyada asıl olan nedir mübahtır şimdi bunu bizlere uygulayabilirsin dersin ki mendil kullanmak mübah araba kullanmak mübah eşek kullanmak mübah kadınla evlenmek mübah yemek yemek mübah bunun hepsi cüz ama kayda kayda bunu bu düzenin hepsini ne yapıyor? Eşyalar. Eşyalar. Yok. Hepsini kapsıyor. Yani kayda bunların hepsini kapsıyor. O yüzden külli bir değerdir bu yani. Külli bir kadiyedir bu. Tamam mı? Ve bu külli kadiyeyi sen cüzlere uygularsın. Sen tabi ki ala cüz'iyyat. Cüzlerine uygularsın bunu. Dersin ki ibadette asıl olan tevkifiyedir yani ne de dondurulmuştur ibadet ibadeti yapan delil getirecek bundan olduğunu söyleyen delil getirecek anladın mı? o yüzden ne deriz mesela deriz ki namaza delil var mı yok mu? bakarız neden? çünkü ibadet dondurulmuştur kaybetmiş bakarız bir insan cemaatle huzur yapıyor delil var mı yok mu? neden? çünkü kay kayda neydi? vardır diyen delil getirecek o yüzden kaygı külli bir şeydir bir değerli yani birçok şey içerir cüz'iyatları toplar kendinde ve bir sen kaygıyı neye uyguladın cüz'iyatlar üzerinde cüz'leri üzerinde uygularsın tamam mı? ya o zaman yani bu bizim mevzumuzla ne alakası var şimdi kitabın kavaeti ya kaygılar kitabı sana isim sıfatlı bir kayda verir o kaydayı hangi isimde uygulayacaksın hangi sıfatla uygulayacaksın hepsinde Allah bir isim Rahman, Rahim, Gafur, Metin Yer sıfatı, istiva sıfatı, mevcut sıfatı bunlar hepsi cüz cüzdür mesela şey olarak, mevzu olarak tamam mı? Ama senin bir kayda veriyorsun diyorsun ki Allah'ın isimleri güzeldir hangi isim bütün yüzlerinde uyuyorsun bütün isimlerde bunu uyuyorsun Rahman güzel, Rahim güzel değil mi? Rasul güzel, Allah güzel anladın mı? kaydayı anladık tamam mı? kadıyetin kulüyle tatlı bir kulüyle Şimdi güzel bir Değilir yani. Evet. Düzlerine mutabık olur. İntib intibak eder, uyuşur. Gibi mesela böyle şeyler söyleyebiliriz. Külli bir iş, şey, külli bir iş. Külli bir kural. O zaman kitabın ismi kavaidil musla ya o yüzden bunu açıklama ihtiyacı duyduk. Peki musla ne? Onu da anlatayım. Şimdi bu musla emselin müennesi. Emselin müennesi. Şimdi bir kere bu silah kelimesi hangi kalıptan? Fıla Fıla kalıbından gelmiş aynı kebirin kubra gibi ve ekber kubra gibi mesela anladın mı? pardon ekber mesela kubra gibi tamam mesela işte e, ehbel fıbla gibi tamam bu da ne? diyor ki bu fu'la fu'la kalıbındandır bu mesela Tamam onu bir şöyle anlayalım Kubra kalın Yani ekberin müennesidir El ekberin müennesidir Tamam mı? Yani, yani el emsel ee, El emselin müennesi ne olmuş oluyor? El kubra El emsel müennesi ne bunun bir şey kelimesi el mesela Tamam mı? Peki emsel ne? Diyor ki el emsel bu el ehbel emsel en fazla olan şeyden emsel manası Ne demek emsalin manası? El ehbel En fazlalıkta en güzel demiş mesela dersin ki mesela mesela şöyle denir haza emseli bin fulan yani bu bundan daha bu, bu adam bundan daha emsaldir dersin yani ne daha fazla fazladır tamam o zaman manayı toparlıyor ne oldu en güzel kaideler en güzel kaydemiş neydi Allah Azze ve Celle'nin güzel olan tüm ve en güzel kaydeler kitap bu buraya kadar anlaşıldı kitabın ismiyle beraber tamam mı? şimdi İbn-i Seyyid ne demişti? İnnel imane bi esmaillahi ve sıfatihi Allah Azze ve Celle'nin isimlerine ve sıfatlarına iman Ahadu erkanel imanı billahi sahib Allah Azze ve Celle imanın hükümlerinden bir tanesi Şimdi Allah'a imanın hükümleri var Bu ne demek anlıyorum Allah'a imanın hükümleri var Bir hükümü mesela çeşitli şeye görebilir diyor. i Seyyid mesela dört kısımda ayırmış Demiş ki bir önce Allah'ın varlığına iman edilsin İnce diyesin vücut ismidir mesela vücut iman etsin sonra vücut yetimi iman edecek yani varlığını iman edecek sonra vücut iman edecek sonra uluhiyetine iman edecek sonra isimlerine ve sıfatlarına iman edecek yani bunlara iman edeceğim bunlar hepsi bütündür bunlar olmazsa olmaz tamam olmazsa olmaz şimdi gelelim ilk hükmü Allah'ın varlığına iman vücudiyetine iman kim? Allah Azze çünkü Allah Azze ve Celle iman kendisinde hükümler taşır tamam kendisinde hükümler taşır bu hükümlerden bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin müdüriyetine inanır o yüzden diyor ki e, şey eşya ikiye ayrılır eşya ikiye ayrılır mevcut ve mağdum olarak ikiye ayrılır şeyler ikiye ayrılır mevcutla madem yani var olan da yok olan bir şey ayrılır yok zaten yoktur mesela ne gibi çünkü bir tane e, eti damarları e, dişi gözlerinde olan bir insan 10 sene sonra Allah Azze onu yaratacak ama 10 sene sonra yaratılacağı hali şu an yok adam o bir mademdir mesela o yüzden şeyler ikiye ayrılır madem ve mevcut bir ikiye ayrılır var ve yok bir ikiye ayrılır Peki mevcut nedir? Mevcut Huyellezi vücuda yentefa anhul adam Mevcut şu demektir Kendisinden yokluğun intifa edildiği şey demektir Mevcut Yani kendisinde yokluğun olmaması Yani zıttına var olmuş Dedim Tamam Buraya anlatıyor ki madem ne yokluk ne Huyellezi lennidir Bulunmayan şey demektir Olmayan, vücutta olmayan, varlığı olmayan şey demektir diyor ki Allah Azze hangisinde bunların bilindik mevcut yani o yüzden diyor ki Allah Azze Celle mevcuttur ve işte Allah Azze Celle'nin vücudiyeti varlıkların en kemalidir en kemalidir en ekimlidir Peki felsefeciler Allah Azze ve ne yaptılar? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin vücudunu ikiye ayırdılar. Dediler ki vacibül vücut ve mümkün vücut diye ikiye ayırdılar. Şimdi dediler ki Allah Azze ve Celle ki vacibül vücut diğer bütün yaratılmışlar için ne olurlar bunun için yani vacili vücut ne? var olması zorunlu olan vacili vücut hani vacip diyoruz ya varlığı vacip olan yani mecbur olan zorunlu olan Allah'ın Allah varlığı zorunludur vacip vücut bizim varlığımız zorunlu mu? yok mümkün Değil mi? Allah Azze ve Celle mesajı yaratmazdı yani e, mecburi yaratılmaya değil Allah Azze ve Celle mesajı mümkün mevcut demiş şey var böyle isim vermiş Hı? O yüzden vacip değil ve mümkün değil. Tamam bunları anladık. Peki kelam ehli ne yapmış? Kelam ehli de mesela e, varlığı ikiye ayırmış. Demişler ki kadim ve Kadim yani eskili başlangıcı olmayan. Muhdis hadis olan sonradan ortaya çıkan. Kadime Allah demişler muhdise şey. Bu diyor ki bunların isim babından hepsi var. İsim babından hepsi var. Bunun hiçbir Allah'ın ismidir. Manu olarak doğru ama Allah'ın ismidir. Allah'a böyle isim vermiş bazıları kadim demişler böyle bir şey yok tamam tabi tabi tabi batıl olmuş isim olarak ama anı olarak Sonra Ufeyn Rahimullah ne diyor? Diyor ki tevhidullahi bizi ahadi aksam tevhidü selası Allah Azze ve Celle'yi Allah'ın sıfatlarına sıfatlarında tevhid etmek tevhidin üç kısmından bir tanesi doğru mu? o zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle tüm sıfatlarını tevhid etmek tüm sıfatlarda birlemek Allah Azze ve celle tevhid etmenin kısımlarından üç kısmından bir tanesi bilakis tevhidde asıl olan budur kesinlikle çünkü tevhidde asıl olan çünkü mesela bazı ilim ehli burası buraya çok önemli söylüyor Şimdi tevhidi çeşitli noktalarda alimler iki e, kısımlara bölmüşler tamam mı? Hepsi Kur'an sünnetten almış mana olarak aynı sadece taksimata giderken e, farklı mesela tevhidi ikiye bölmüşler demişler ki bir tevhidül ilmi tevhidül ilmi iki birincisi demişler ki tevhidül ilmi veya işte e, bazıları işte ona demişler ki tevhidül haberi vesaire önemli ikinci de tevhidül ameli ameli yani bilme tevhidi ve amel etme tevhidi şimdi sana soruyorum abi Kadir Türkçe olarak bunu tercüme ettim bilme ameli şey bilme tevhidi bu amel, ameli tevhidi bilme tevhidinden bu tevhidin üç kısmı vardı ya bak şimdi şimdi iki taksimatı var bir üç kısmı ne özürü diyor iki uluhiyet üç isim tekat isim bazıları böyle ayrılıyor iki kısma bazıları iki kısma ayırıyor ne diyorlar iki kısma ayıranlar tevhidül ilmi ve tevhidül ameli diyor ilmi tevhid ve ameli tevhid yani peki bununla bunun, bunlar aynı şey mi? Üçe görenlerle ikiye görenler aynı şey mi? Aynı şey ama şimdi peki manaları ne? şimdi tevhidül ilmi bu üç tevhid vardı ya rubiyet, ulubiyet, istifat bunlardan hangisini kapsıyor? tevhidül ilmi sadece mi? Neden? Çünkü isim ve sıfat ve rububiyet ilimle alakalı bileceksin yani Allah'ın böyle isim var böyle sıfatı var bileceksin iman edeceksin rububiyette de bu var bileceksin fıtri olarak zaten sana bildirilmiş değil mi? hani herhangi bir amel söz konusu değil kalbi amel yok zaten itikad olarak tabi itikad inanma istemiyor o yüzden tevhidül ilmi kısmında ne var rububiyet ve isim sıfat tevhidül ameli kısmında uluhiyet uluhiyet tevhidini Allah'a amelde bilmemek tamam mı? tevhidine ibadet ediyor o yüzden e, böyle e, taksimata e, gitmiş alimler ki bu tevhidin üç kısmı ayrılma taksimatından daha eski bir taksimattır alimler için alimler şey, şey tabi ünlüğünde özellikle bunu e, o yüzden diyoruz ki tevhidül ilmi Allah Azze ve Celle şerri diyorsa isim sıfatlarda bilmek tamam mı? buna iman etmektir tevhidül ameli ise Allah Azze ve Celle ibadete dinlemektir ve o tevhidül ilminin bak burası çok önemli hayır tevhidül ameli tevhidül ilminin bir semeresidir yani sen Allah Azze ve Celle isim sıfatlarını bilip bilgiyetini bilirsen onun semeresini de ona ibadet etmendir şimdi sen böyle azim bir bilirsen böyle azim bir Rabbi olduğuna inanırsan seni yaratan sana rızık veren sen ona ibadet eden onun semeresi olarak direkt ortaya çıkar zaten o yüzden Kale Rabbi e, ne diyor e, Bakara suresinde ne diyor ayet hatırla enzellenme قال ربكم ادعوني استجب لكم ona ya ya ya yönünüz ebudu rabbukum bir halakukum ve lezine min kablukum la allakum tettakum ayeti ya ya yönünüz ya ya yönünüz ebudu rabbukum lezi halakukum ve lezine min kablukum bak böyle diyor ki ey, ey maneden ya yönünüz ebudu ey insanlar ibadet için kime sizi yaratana bak şimdi rububiyeti söylüyor sizi yaratan ona ibadet edin yani demek ki yaratan ibadet olmak zorunda bak rububiyet sebebini söyleyerek ne istiyor bizden çünkü rububiyet sebebinde sen rububiyet varsa ibadet etmen lazım yoksa aksi halde sen, sen çelişki içinde olursun nasıl o alemlerin Rabbi de seninle ibadet etmiyorsun o yüzden rububiyet ve isim sıfat tevrinin semeresidir ne? rububiyet tevrinin tamam mı? Ha, o yüzden diyoruz ki tevhidül ilmi bunun altında ne vardır bu diyor ki ikinci sıfat tevhidül amel ameliyi ki bir uluhiyet tevhidi temel olarak ortaya çıkıyor tamam mı? temel olarak ortaya çıkıyor bunu anladık mı? öyle bölümü kuralım evet Şimdi sonra İbn-i Hüseyin Rahimullah İbn-i Hüseyin Rahimullah Ne dedi? çok, bunun dinde çok azim olduğunu söyledi vesaire bunları anlattıktan sonra Şimdi ne diyelim sen diyor ki Femmünzület edilsin din aliyetin demişti değil mi? Din dindeki yeri çok büyük edilsin ve ehemmiyeti bu azimdir ehemmiyeti de çok azimdir sonra ne diyor la yumkin ahaden en ya'budallah alel vecil efendim işte bu da çok önemli sen diyor Allah'a kimse Allah'a en kamil şekilde ibadet etmesi mümkün değildir ta ki isim sıfatlarını bilmektedir bu da çok önemli bir şey öncelikle şunu soralım Allah Kur'an'ını öğrenir İmmenin yakşallahının ibadeti ulanır Allah'tan en çok kimler korkar Allah'tan kim korkar ancak ancak alimler korkar hatta Nebi Satın'ın ne diyor emni ve akşam ben senin Allah'tan en çok korkanım şimdi bak ama burada bir şey var burada bir lafım var Bir insanın Tüm'ün Allah ne dedi? Bir insanın en kemal derecesinde Allah'a ibadet etmesi mümkün değildir ancak nasıl mümkün olur? bütün sıfatlarını bilirsen mümkün doğru mu? ancak bak şurada Şeyh İbrahim Mehmet'i çok önemli yere dehşet olarak gelmiş çok önemli yere bir kaçırdı diyor ki bakın şunu bilmemiz gerekir bu İbrahim'in buradaki kemalden yani en kemal derecesinde ibadet etmekten maksat Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği kemal derecesi kastedilmez neden çünkü kimse Allah'a hak ettiği şekilde ibadet edemez yani Allah'a Allah Allah yani Allah'ın değerine layık bir şekilde ibadet edemez yani Allah o kadar azındır ki senin ibadetin onun değerine değerini vermeye yetişecek kadar olmaz yani o yüzden burası kemalden maksat e, yani e, o kemalden yani en kemal derecesinde ibadet etmekten maksat Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği kemal değildir ona zaten ulaşamayız bilakis budur yani çünkü hiç kimsenin bunu eda etmesi mümkün değil Allah Kur'an'da zaten ne diyor وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ onlar Allah hakkıyla kadrini veremediler diyor kimsenin Allah Azze ve Celle hakkıyla kadrini vermesi kesinlikle mümkün değildir yani en kemal derecesinde Allah Azze ve Celle ile hak ettiği en kemal derecesinde ibadet etmek mümkün değildir bundan dolayı mesela bazı müfessirler işte mesela bunlardan bir tanesi sahip Cübeyr ve başkaları mesela Allah Azze ve Celle diyor Kur'an'da Fettakullah hakka tukati Allah'tan hakkıyla korkun hakkında diyorlar ki bu ayet Allah Azze ve Celle'nin şu ayetiyle ne olmuştu da demiştir ne diyor Allah Azze ve Tettakullahi nasata Allah'ın dinini yapın bak şimdi iki ayete bak şimdi birinci ayette ne diyor birinci ayet Tettakullahi hakka tukati Allah'tan hakkıyla korkun işte bazı müfessirler diyor ki bu ayet Allah Azze ve Celle'nin şu kavliyle ne olmuştur yani ifade edilmiş veya edilmemiş ama mana olarak doğru tamam şu manada Fettakullahu meslefatım Allah'tan bilgimizin yetince korkun Hakkıyla biz Allah'tan yani Allah'ın zatına zatının derecesine yani zatının e, hak ettiği dereceyi e, yani hak ettiği derece kadar ibadet etmeyi zaten mümkün değil o yüzden diyorlar ki subhanallah görüyor musunuz bakın Fettakullahu meslefatımla diyor Allah'tan bilgimizin yetince kadar korkun bununla ne çıkılmıştır diyor ki hiçbir mahlukata tamam mı? Hiçbir mahlukatın Allah'tan hakkıyla korkması mümkün değildir neden? Çünkü bak şimdi Hatta Nebi Fatsallam'da çünkü biz Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının hepsini bilmiyoruz ki bak istimbata bak Subhanallah Biz Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının hepsini bilmiyoruz ki Allah'ı hakkıyla övelim ya bak şimdi neden Allah Azze'nin bilmediğin isimleri var mı? var çünkü Yusuf'un duasında gayet ünlüde güzelliğin isminden sanırım istiyorum diyor peki her ismin ağzında sıfatlar var mı? var o zaman biz Allah'ın bütün isimlerine ve sıfatlarını bilmiyoruz madem ki biz Allah'ın bütün ve isim sıfatlarını bilmiyoruz bak şimdi madem ki Allah'ın Azze ve bütün isim ve sıfatlarını bilmiyoruz o zaman onu hakkıyla sena edemeyiz çünkü se Allah sena etmenin yollarından bir tanesi övmeyiz isim ve sıfatlarını zikrederek onu övmek e bilmediğini şöyle öğrenmeyeceğini için hakkıyla Allah'ı zaten ne yapamayacak bakın böyle ben size şey söylüyor sonra diyor ki mesela Hatta bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dualarından bir tanesini de ne diyor bak Diyor ki Allahümme eûzu bi rızâke min ve bi muasatike min usuletik ve eûzu bike mink la uhsi senâen aleyk ente kema esmeyte ala ente kema e, esmeyte ala nefsik Allah'ım senin gazabından rızana ukubetinden affına sığınırım senden sana sığınırım sana karşı tam fena tabi edemem sana karşı tam fenada bulunamam sayamam sen kendini ne sal fena ettiysen öylesin bak bunu kim söylüyor diyor ki la oksi fena enalı sana övdüğü sayamam ve İbn-i ne diyor biliyor musun? İbn-i ne diyor biliyor musun? Diyor ki eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bak eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu bütün senaları bilseydi sayardı kayardı ama bilmemiz mümkündür çünkü Allah Azze ve Celle'nin bütün isim ve sıfatları ve bunların bir kısmını kendi ne yapmıştır? Gayet ilmini de gizlemiştir anladın mı? işte bak o yüzden yani bir e, şimdi o hadiste geçiyor ya ya Rabbi, işte ya Rabbi senin gayrında gizli olan isimlerinden de senden isterim madem ki bu isimleri hakkıyla bilmiyoruz tek tek onları zikredip isteyemeyeceğiz Allah'tan değil mi? tek tek isteyemeyeceğiz Allah'tan çünkü Allah Azze ve Celle bak şimdi isim, isim başka bir isim var noktasına bak Allah Kur'an'da ne diyor Lillahil esma'ül husna febe'u biha en güzel isimler kimin? Allah'ın ne yapın onunla? o güzel isimlerle ona dua edin peki dua ibadet mi? ibadet peki sen 99 ismiyle bildiğini dua etsin geri kalan, geri kalan isimleriyle dua etsin nasıl edeceğim? benim bütün gaybiminde saklı otomatikman ibadetin ne olacak? eksilecek çünkü o gaybiminde sakladıkları da senin sen o fena, fenayla da Allah'a zikredip dua etmen lazım değil mi eğer olsaydı günümüzde yok yok olmayınca sen Allah'a bildiğin değeri, de, değeri kadar onun için onu zikredip ancak fena edebilirsin çünkü Allah'ın bütün sıfatları zatına, bütün isimleri zatına delalet etmiyor mu Allah'ın isimleri peki sen bildiği kadarıyla isimleri zikrettin ya Rahman Rahman, rahmet ya Gafur bağışla değil mi? ya Rabbel Alemin rızık ver ya Rezzak rızık ver ve Allah'a da övüyorsun Hepsi ama Rab, Rab, Rabbin değerinden bilmediği şeyler var içinde onların Otomatik insan ister istemez hakkıyla onu öğrenmeyeceksindir Hakkıyla öğrenmediği zaman hakkıyla ona dua edemeyeceksindir çünkü Allah'ın için sıfatıyla dua etmek en güzel dua Hakkıyla dua edemeyeceksindir Dua bir ibadet Hakkıyla ibadet edemeyeceksin Anladın mı şimdi bakın Anladın mı? Tekrarlamaya gerek yok inşallah O zaman o zaman diyor ki buradaki İbn-i Hüseyin'in kastı ne? Peki İbn-i Hüseyin'in kastı ne? meşru olan en kemal bizim kendi hakkımızda en kemal derecesindedir yani Allah Azze'nin zatı hakkında kemal değildir yani zatının hak ettiği noktasında kemal değildir bizim ona yaptığımız ama bizim kendimiz için Allah'ın bizi mükellef kıldığı yere kadar kemal dua edebiliriz insanlar bunu mükemmeli tasarım eder e, peygamberler eder, evliyalar eder yani tamam mı? sen edersin ben ederim belki Allah nasip ederse tamam mı? hani meşru olan noktada en kemal derecesine ulaşırsın ama Allah'ın hak ettiği noktada ulaşamazsın bunun için ayrılır tamam mı? aksi halde Hüseyin'in böyle olması e, kastettiği çok açık çünkü diyor ki Allah ile sınav en güzel isimler Allah'ındır onunla dua edin zaten e, bize bildirilen isimlerle anca dua edilir çünkü Allah bildirilmediği şey istemez bizden geriye kalıyor 99 o zaman İbn-i Teymi'nin kastettiği neydi orada? meşru olan en kemal derecesindedir Allah'a dua etmemiz için içinde sıfatlanabiliriz bilirsek Allah'a en kemal şekilde ibadet etme şansımız var kaldıracağımız ama meşru, meşruiyet noktasında var yoksa Allah'ın hak ettiği noktada bunu kimse ulaşır tamam da, o zaman bu noktayı anladık değil mi? o yüzden o yüzden diyoruz ki biz burada yani e, Allah Azze ve Celle'nin burada istediği bize şer'i olarak ibadetler şimdi Allah Azze ve Celle bize şer'i olarak ibadetleri önümüzde sunmuştur şer'i olarak bütün ibadetleri dinde her şeyi bize anlatmamış mıdır? E sen onları yaptığın zaman zaten dini yaptın en kemal derecesini meşru olarak ne yaptın zaten? Yerine getirmiş oldum? Allah Azze ve Celle'nin bir zatı değil mi? El-Yevme etmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti Bugün size ne? Dinizi tamamladım Bak dinizi tamamladım tam tam Kemal etmel bak etmeli söyleyen Allah El yevme etmeltu lekum dinletin kemal adın demek bu bunu yaparsan Allah'a meşru olan en kemal ibadeti yaparsın ama Allah'ın hak ettiği en kemal ibadeti yapamaz çünkü dinde ne diyor El yevme etmeltu lekum dinletin yani bu din sizin dininiz din yap kemal derecesine olsun tamam mı? etmem talep minnet hatta sultanı bir etmem talep minnetini de tamamladım yani onu tamamladım minneti yaptım tam anladın mı? Bunu anladın O zaman burada burada kemalden kastı ne? Bizim takatımız kadrince, kadrince yapabildiğimiz şeyler bizim için meşru olarak kemalden takatımız nispetinde Allah Azze ve Celle'nin la yükellifu la yükellifu nefsen illa Allah hiç kimse gücünün yettiğinin hiçbir şeyi mükellef kılmıyor işte ancak işte bu kemal bu diyor işte bu kemal var ya meşru olan kemal ancak neyle hasıl olur Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilmekle hasıl olur bunun dışında Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilmediğiniz zaman Allah Azze ve Celle hakkında ibadet edin bak şimdi bize tohumunun hiç tasavvur edemediği ve tamamıyla bu noktada dalalete düştüğü şeylerden bir tanesi ne diyorlar bunlar bir kısmı diyorlar ya bırakın bu isim sıfatları şimdi yok da Allah'ın isimleri sıfatları yok Rahim'di yok Rahman'dı yok işte eli vardı ayağı vardı bunlar neden kaynaklanıyor bunlar basiretsiz ve cehaletten dolayı konuşulmaktan kaynaklanıyor bunlar için şeyler genelde işte zihniyeler e, ma ya bir sürü kişiler şeyler şimdi baktığımız zaman diyoruz ki peki Allah'a nasıl hakkıyla dönerdi çünkü Allah'ın kendini söylüyor ki en güzel isimler kimin? Allah ona bu güzel isimlerle dua et e bilmediğin şeyle nasıl dua edin? bırak şimdileri diye adam şimdi ya bir kere bu Allah Azze ve en azim tamam mı? en azim sen en azim hakkındaki mevzuya oynuyorsun el ilmi yuşrafi bir şerefin ma'lum bir şey ne kadar şerefliyse onu bilmenin için de bu kadar güzel abi uğraşmıyorum ben şimdi Allah'ın kaç tanesini ezberlemiyorum e Allah bana diyor ki Lillahi esma'ın hüsnü en güzel isimler Allah'ın ona bu isimlerle ibadet edin onu göreceğiz zaten şimdi o bir o cehalet zaten her isim ne kadar eder? Tabi cehalet eder bir yani. Ama buradan onu anlasın için onlar bunun farkına varmadıkları için söylediklerini o yüzden idrakına varmadıkları için zaten bu kadar şey ilmi veya küçüklemek değil de aynı aynen peki e, diyoruz ki e, en kemal derecesinde meşhur olan en kemal derecesinde Allah'a ibadetin için onun isimlerini ve sıfatlarını bilmek delil en güzel isimler Allah'ın ona bu isimlerle ne yapın? dua edin ona bu isimlerle ibadet edin şimdi ne diyor bu peki ona bu isimlerle dua edin hangi dua ayrıyor mu burada bir e, aksite gidiyor mu o zaman diyor ki bunun için dua mesela ve dua ibadeti ibadet duası ve istek duası diyor bunun için bu ayetin için tamam bunu da anlıyorum çünkü dua iki ayrı ne dua ibadet duası ve istek duası yani ibadet duası ne? İbadet duası. Ne, nedir ibadet duası? Yani sen Allah'a namaz kılırsın, zekat verirsin, oruç tutarsın ibadet lazım Allah bununla otomatikman kendini istiyorsun Allah'ın azabından kurtulmayı rahmetine kavuşmayı değil mi? Şimdi için namazda işte bu ibadet ederek Allah'tan namaz kılarak Allah'tan cenneti isteyip cehennemden kurtulmayı istemektir bir de istek duası var yani bizzat yani, hadisini beyan edersin Allah'a doğru tamam mı? mesela dua, e, e, dua-ül meseleye şimdi örnek verelim bütün sıfatlarla nasıl meselede duasını istek duasını gerçekleştirecek şöyle duasını nasıl gerçekleştirir şimdi bunlar diyor ya yani bırak o zaman Allah'ın sıfatlarını vesaire bak şimdi duayı ikiye ayırdık mı ne duası istek duası başka ibadet duası peki istek duası neydi istek duası devlet duası şey dileyeceksin Allah'ı ibadet duası nasıl olur yani ibadet ederek namazlar oruç ibadet ederek Allah'tan zaten otomatikmen bir şeyler istiyorsun bir şeyler talep ediyorsun sen şimdi istek duasının tüm sıfatlarla bir bağlantısını bakıyoruz bak mesela talep ettiğin şeyin talep ettiğin şeye göre talep ettiğin neyse şeye göre e, e, münafık için kullanırsın mesela diyelim ki bağışlanmayı istiyorsun diyorsun ki ya gafur ey bağışlayan ey beni bağışla bağışlayan ismini kullanıp maaşlanma diyorsun çünkü bunu isteyen Allah Allah en üzetin Allah'ındır ona bir ihtimalle dua edin dedi ki ya Rahim Erham ey rahmet eden bana, bana merhamet et yani ey Rahim bana merhamet et yani mesela diyorsun ya Hafif Esra'dım ya, ya ey koruyan beni koru diyorsun ki ya Rezzak ey rızık veren ver rızıkını bana rızık ver bunun gibi tamam mı? bunun gibi o yüzden alimler diyor ki bu da münasip bir isim seçmek lazım yani ne istiyorsan ona göre münasip bir isim yani yaşadığı bir ikram ey azabı güçlü olan bana rahmet et beni geçirdi anladın mı? buna dikkat edin mesela bunu özellikle İbn Kayyum da Veda ve Sevait'te mesela ee, zikrediyor yani mesela ee, yani mesela ee, mesela şöyle demeyeceksin işte ey, ey, ey, ey azabı şedid olan bana rahmet eylesin o yüzden e, e, yani öyle diyeceğim ey Rahman bana rahmet eyle ben hatta bunu e, İbn-ül Arabi'l Maliki İbn-ül Arabi'l İbn-ül Arabi e, o da bunu söylüyor mesela işte ya Rezzak ya Rezzak'ın ya Hadi Ehdini gibi mesela anladın mı? ancak Allahu Alem şimdi burada bir şey var Mümtehine suresi 5. ayeti geldi Şimdi bunu İbn-i Teymi de çeşitli yerlerde söylüyor Mümtehine 5. ayeti açıyor Mümtehine 5. ayeti açıyor Şimdi biz sen açarken ben bu arada bir ön şey yapayım Şimdi biz ne dedik? Her makama göre münafık bir isim kullanayım Bağışlanma biliyorsan Allah'ın bağışlayan ismini kullanacağım değil mi? Ne istiyorsan yani sıkıntıyı şey giderilmesini istiyorsan ona göre bir isim kullanacaksın anlatabiliyor muyum? yani mesela fettahı kullanacaksın mesela sıkıntının ha, o yüzden diyorlar ki uygun değil diyorlar alimler hani ey yaşadığın ikad işte ey azabı güçlü olan veya e, tamam mı? mesela e, bu tür isimler kullanıp zıt bir şey iste, istemen hoşun diyorlar anlatabiliyor muyum? yani münasip ancak o ayeti yok 5 burada bir işgal var ses yok Rabbimiz bizi inkar edenler için demeye konusu kılma bizi bağışla o Rabbimiz yegane dair özgürlük sahibi ancak sensin şimdi buradan ne istedin bağışlanma hangi isimleri kullandın o izzet yani o izzete galip yeter izzet için azim için e, başka için aziz ne güçlü kuvvetli olan sen ondan ne istedi azizden ve hakimden bakimden peki makama münasip oldu mu? işte Yusuf el e, şey e, Abdülkerim yukarıda veriyor ki yani böyle net bir şekilde keriz veremeyiz yani sen ey e, azabın şiddetli olan bana merhamet et diyor yani bunu net bir şekilde keriz veremeyiz çünkü bak mesela bu ayet anladın mı? o bir ikincisi çünkü zaten dua ettin Allah ama Yüzül el Hudu'yu çok güzel bir yerde eksik bırakmadan şöyle diyor ama dikkat ederseniz diyor bu bile makamı münasip bıraktınız neden? çünkü düşün ki sen öyle bir Allah'a dua ediyorsun ki azabı güçlü olan yani ya Rabbi sen güçlüsün sen azizsin sen galipsin her şey ama buna rağmen sen beni affedebilirsin yani o kadar azimsin ki senin bu sıfatların olduğu halde halbuki bu çok e, haşa yani Allah nelerine değil misal veriyor Allah'a misal vermiyoruz bu yaşadığımız şey e, mesele, mesele tasavvur etmek için yani çünkü çok zalim bir baba olduğu halde sana çok iyi davranıyor senin istediğinde ya o senin bir anda değerini, bir noktada senin değerini biraz fazla götün değil mi yani bu kadar zalim olduğu halde bize ne kadar açıyor yani ya bu öğretmen okulda o kadar disiplinli ama hata yaptığında bile ne yapıyor senin Hayatında yaptığında bile böyle seni mazur gelebiliyor değil mi? Senin sıkıntılarını koşabiliyor. Yani çok belki katılıyor iler yüzlü değil değil mi? Çok zor birisi ama e, bir yardım istediğinde mesela sana yardım veriyor. Anladın mı? Yani şimdi Allah Azze ve Celle azı etmiyor. Tamam Allah Azze ve Celle aziz, şeridül ikaptır. Azabı şerid olandır. E, güçlüdür, kuvvetlidir ama biz zaten Allah Azze ve Celle'nin kullarına dair ne kadar rahmet eden olduğu O yüzden ey aziz Ey galebet sahibi ben onu sana söylüyorum bak seni ölüyorum ki hani sana kendimi acındırıyorum sen de bana ne yap? Beni bağışla. O yüzden e, böyle arada duruyor yani. Anladın mı? Bunda böyle böyle söyleyen isim adına bunu söylemek istedim. Peki dua ibadette mesela ismi sıfatta ne diye düşünüyorum? Mesela işte bu isimlerin muktedasıyla gerektirdiğiyle Allah'a şey yaparsın şimdi Allah Azze ve Celle'nin tevvab ismi var mı? var bunun içinde sıfatı ne? tövbeleri kabul ediyor bu sıfat var Allah'ta değil mi? İşte sen Allah'a tövbe edersin çünkü onda tövbe sıfatı sen altını sıfat kuralları bırakamıyorsun çünkü tövbe sıfatı var hani sen mesela Muhammed övlen şimdi ama onda övlen sıfat olmayabilir etrafı tarafından zemmediliyor Allah'ta böyle yok her isminin altında kemal olan sıfatı var mevcut anladın mı? mevcut e peki o zaman diyoruz ki hani sıfatları da alsana sıfat sıfatları ne yapacağız yani sen tövbe edersin boş bir için çağrından değil e, sıfat onda bulunsun anladın mı? Tövbe sayı var ee, seni sen mesela Allah Azze ve Celle insanınla översin değil mi İbadet edersin insanla Allah Azze ve Celle la ilahe illallah Allah Azze Subhanallah dersin neden çünkü o duyan böyle seni ve böyle seni sıfatı var altına sıfat anlatabiliyor muyum yani azalarınla Allah'a ibadet edersin neden çünkü o, o görendir ve o görendir bak İslam'da da ne diyor en tabidallaha ke enneke taraf fe inlem tekun taraf fe innehu sen Allah'a ibadet edersin neden nasıl İslam nedir Allah'ı görüyorum şefine ibadet etmem sen onu görmüyorsan da o seni görüyor bak al sana basit ibadet şimdi sıfatlarla alakalı isimlerle alakalı da bu türlü alakası var Sen çünkü Allah'tan mesela kalben korkarsın neden? Çünkü orası sır kabiyedir İşin en gizliklerini dahi ne yapar? En böyle e, gizli kalmışlarında ne yapandırır? Bilendir İşte zaten e, İbn-i diyor işte bütün bunlardan dolayı zaten ben diyor bu kitabını yazdım ancak e, şimdi mesela Şeyh e, İbrahim Zeli burada önemli bir yer dikkat çekti de hemen bakacağız zaten diyor ki Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarını bilmeyen bazen Allah'a şirk bile koşabilir çünkü diyor ki mesela bazen kişi Allah'ın isim ve sıfatlarını daha kazanmaz Allah'ın bir şeyleriyle e, kendisine dua etmeye kalkar ve yanlışlıkla Allah'ın sıfatına dua eder o yüzden Allah'ın sıfatına dua etmek şirktir sıfatıyla değil bak sıfatına iki ayrı şey sıfatına dua sıfatıyla yani Ey Allah'ın eli bana yardım et Ey Allah'ın istirası beni koru Ey Allah'ın gelmesi ee, bana yardım et Bana şifa ver İşte ey Allah'ın gözü beni bağışla ben Allah'ın sıfatına dua edemem ama sıfatıyla dua edersin sıfatıyla yani sıfatını zikredersin ama yine duaya Allah'tan istersin işte demin okuduğumuz hadis bu çok önemli bak Bu kadir bu, bu malumatı kolay kolay bir yerde bulamazsın buna dikkat Allah'ın sıfatını, sıfatıyla ibadet etmek şey, sıfatına dua etmek şirktir hatta İbn Teymi Allah alem tam emin değilim ama ihtimalen öyleydi ama onu kesin şey yaparım inşallah İbn Teymiye icmayı getiriyor dedi Allah'ın dua, e, sıfatına dua etmenin şirk olmadan ve bunun çok güzel ispatı ileride gördük ki e, zaten böyledir yani baktığın zaman olay ne ortaya çıkıyor tamam mı? ancak e, sıfatlarını Allah'tan isteyebilir mi o ayrılıyor mesela demin okuduğumuz hadiste ne diyordu Allah'ıma eûzu bi redâke min değil mi? ve bir muafâtike min okubetik ve eûzu bike la vahsi senâen aleyk ente kemâ etneyse alâ nefsik duası var ne diyor Nebi Fasıl'ın Allah'ın gazabından rızana sığınıyor bak Allah'ın rızasına sığınıyor ama kime sığınıyor? Allah'a ey Allah'ın gazabı sana sığınırım şey, ey Allah'ın gazabı sana sığınırım değil Allah'ım sana sığınırım ama neyden gazabından rızana sığınırım o yüzden isim, isim sıfatlarla istenir ama isim ve sıfat şey isim ve sıfatlarla istenir ama sıfattan istenmez e, ee, sıfatlarla istenir ama sıfatın kendisini zikrederek sıfatın kendisinden istenmez yani ey Allah'ın eli değil ama sıfatları araya, araya koyarak yani tevekkül ederek isteyebilirsin o yüzden ne diyor ya Rabbi senin gazabından neyine sığınırım ukubetine e şimdi ukubeti Allah'ın sıfatı mı gazabı da sıfatı mı ne diyor senin gazabından rızana sığınırım pardon ukubetine diyorum ya. şimdi rıza Allah'ın sıfatı mı sıfatı gazabı sıfatı gazabından neye sığınırım rızasına ama kim, kim, kim, kimden istiyor bunu Allah'tan ey Allah'ım Allah'ım ey Allah'ım senin gazabından rızana sığın yani senin rıza, rıza sıfatın var tamam mı? yani ey Allah'ın rızası sana sığınırım değil öyle onu bilmiyorum sonra bir ukubetinden neye sığınırım? aklına sığınırım ben bunu Allah'tan istiyorum çünkü başta Allah'ım dedi senden sana sığınırım öyle mi? sana karşı tam e, övgüde bulunan mesela anladın mı? o yüzden diyoruz ki Allah'ın sıfatlarını, sıfatlarına dua etmek nedir? şirktir sıfatlarıyla dua etmek sıfatlarına ve sıfatlarıyla ayrı ayrı şey tamam mı? bunları bir anlamamız lazım tamam burayı anladık biraz çabuk Allah'ın sıfatları duazı, sıfatlarına duazı yazın. Evet, sıfatlarına duazı bak bize ama mesela örnek Allah'ın isimleri var, sıfatları var değil mi? Şimdi mesela isimlerinden bir tanesi Semi Peki Semi isminin bir muktedası, bir içeriği var O da nedir? İcabet Mesela biz ne diyoruz? Semi Allahu limen hamd ediyoruz ne, ne demek? Allah kendisini hamd edene işittir e Allah zaten her şeyi işitmiyor ne alaka var şimdi hamd edene işittir? Mesela ve Allah birisi çıkar ya sen e, namaz kılmıyor e, Allah beni de Bakın. yani Allah icabet etti anladın mı? Senin Allah elini öpünde Allah kendisini hamd edene icabet edecek çünkü zaten Türkçe'de bile bunu anlatma Allah senin söylediğini işliyor anladın mı? yoksa kim bilmiyor ki Allah söylediğini işliyor anladın mı? yani ne sene dersin bak öğretmen dediklerini işliyor e ne oldu ki işitiyor ben de benim babam da şimdi işitiyor bana var ya? ama senin kastın ne? bak bunun, bunun sonucu var ha ona dikkat et yani o zaman bunların müstedaları var o zaman bak sıfatları yalnız hepsi boşa gitti yani. anladın mı? bu söyledikleri sabahtan beri reddiyelerle boşa gitti boş yani bunlar için sıfatla uğraşmıyor zaten Allah bir kere nasıl bazı? Allah diyor ki bana isimlerini ibadet et sıfatlarımla sıfatlarını araya koyarak Nebi Sası'nın ibadet etmiş hadi bilmedim nasıl ibadet ediyor Nebi Sası'nın ibadet ediyor secdede söyleyendir Hazreti Ayşe bir gün işte eli Nebi Sası'nın ararken yatağında yok Ararken eliyle bakıyor, eli ayaklarına değiyor, secdede duruyormuş ve şimdi secdedeki duası dokunuyor Şimdi hadis Anladın mı? Ha. O yüzden hani isimleri sıfatlarına bunlar cehaletten kaynaklanıyor Neden işte bunlar ehli sünnet seleften uzakken işte bütün şey budur bize insanlar biz öyle bir katı selefiyiz ki hani bunların tabiriyle ben eğer o tabirleri manu olarak kabul ediyorum öyle bir katı selefi yok ki diyoruz ki dünyadaki selef fırkasından başka, başka herkese bir batıl ve selef fırkasının yüzde yüz, yüzde doksan dokuz madde dokuz desen küfre girersin selef yüzde yüz haktır yüzde doksan dokuz nokta dokuz dersen küfre girersin selef yüzde yüz haktır hiçbir batıl yok ahatlarını konuşmuyoruz tamam mı? ahatlar kötü hata yapar bir insan çıkar selefi bir hata yapar öbür böyle bir hata yapar o ayrıca icma olur hmm. şöyle sahabedir tabi tabi tabi icmasıdır mı? o yüzden yeryüzündeki yüzde yüz tek hak fırka böyle şerefiyiz biz böyle alimlerimize karşı mutatsızız eğer o manada bize böyle böyle işinden diyorsa evet bu manada mutatsızız çünkü bu kadar böyle insanlar mesela içine sıkıntı bilmiyor ya cehaleti etmesi geldi sana bir şüphe yapıyordu senin kafana da seni cemliğe yaptı sen senin bir kızını yaptı sen bundan nasıl koyacaksın seni rahatsız edilmez aynen aynen çok şey var çok şey var bu kendi adam bir kere boğulmuş sen ne bunu söylüyorsun tamam oradan kaybetmiş masaya bir sıvırmış başlamış adamlar öyle bakabilir miyim o yüzden bak diyor ki Allah Azze ve Celle yani bir insan düşünsen nasıl Allah Azze ve Celle'nin için sıfatlarını bilmeyecekse görüyoruz bu Allah Azze ve Celle yani düşün ki bir insan geliyor Allah Azze ve Celle'nin için de sıfatlarını iptal ediyor sen nasıl dua edeceksin ya duyan Allah yok gören Allah yok bilen Allah yok bu cümleyle değil Allah'ın duyma sıfatı yok bilme sıfatı yok Allah'ın varlığı bile yok yokluğu bile yok yani sen nasıl ibadet edeceksin ya düğünler yapıyor bir şey yok anlatabiliyor muyum? Ondan, bundan dolayı ulemalar ne diyor sana bak çok güzel bir şey kullanıyorlar ve derste böylece bitirin inşallah diyorlar ki ennel e, cehmiyete la ye'budunne şeyden cehmiye hiçbir şey tatmı ibadet bir daha başka bir tabirle el cehliyeti ya budu ademem cehliye yokluğa ibadet neden çünkü Allah ne duyar ne var ne yok ne alemin içinde ne dışında ne sağda ne solda ne görür ne eli var ne ayağı var ne istivası var ne gelmesi var ne duyması var ne varlığı var ne sıfatları var ne isimleri var yani yok o yüzden e, el içinde ne diyor cehliye ademe ibadet eder tasavvufu var da her şeyi ibadet eder diyorlar alimler bak neden o da e, e her şey Allah'tır her şeyde Allah var onlar da her şeyi ibadet eder diyorlar da ehl çok güzel tespitlere bak bak cebbiye yokluğa ibadet eder neden isim yok sıfatı Allah yok bildik işte yokluğa ibadet eder tasavvufçular her şeyi ibadet eder neden? O da Allah, kadın da Allah, ben de Allah'ım, benim gönlümdedir Allah, şadanımdadır Allah, şudur Allah, budur Allah, her şey Allah. Kalbimdedir Allah, gönlümdedir Allah, kulağımdadır Allah, benim ayaklarım Allah, ellerim Allah, her şey Allah şeyhim Allah ben Allah Allah bunların işte bunlar, bunların hepsine ne ibadet ediyorlar? Ne ibadet ediyorlar? Her şeyi ibadet ediyorlar Peki bir de müşebbihe var onlar ne ibadet ediyor? Onlar da tanımı ibadet ediyorlar İşte Allah'ın eli benim elim gibidir Allah, Allah'ın eli benim gözüm gibidir Öyle bir kut yap elden işte onun gibidir Allah Anladın mı? İşte ehl-i sünnet de nedir? muvahhade ibadet denilmiştir yani bir olmak bir olamak kendisine tevhid edilmiş Allah'ın isimleri vardır buyur ya o, o Rabbil Alemin duyar bilir sever rahmet eder ama bu rahmeti bizim rahmetimize sevmeti bizim sevmemize olmaz o yüzden yeryüzünde ehli sünnet kadar seçildi kalpleri imanla dolan ve bunun dersin başında da kullandım bütün dünyayı önünde ünlü olarak bir çektiren tek fıtradır en basit örneğin hala izni sevmiyor saldırıyorlar da saldırıyorlar 7 sene geçti sıfır elde var sıfır boş hani düşün sen yeni şüphe getiriyorsun yeni şüpheye bile o, onun yazdığı o zaman kitapta yetki artıyor bir hiç öyle bir alim ee, öyle bir Ahmet İbni Hanbel kefa alimler bütün hiçbir şüphe şey yapmamışlar anlatabiliyor muyum? Ramazan'da bunun bir kavli yok değil mi? Dersi bitirelim dersini sorun inşallah şey yapalım tamam mı? Yani o yüzden diyor ki bunlar e, bu işlerinin saydığımız şeylere izah Bundan dolayı ehli sünnet ne diyor biliyor Şöyle bir kavli de var diyor ki bidat edinin en şerlileri alimleridir alimleri alanlarından daha şerlidir neden? Şey, ehli, ehli, ehli sünnette ise tam tersidir insanların en hayırlıdır avamlarından daha hayırlıdır yani e, bilat ehlinin avamları alimlerinden daha hayırlıdır neden? çünkü avam müslüm cahilen ölümden dersin tamam mı? onlar bir ama e, bir de şerleri de alacağız kendine zararı en fazla ama alimleri hem kendine hem topluma zararı var ehli sünnette ise tam tersi hem alimlerin faydası var kendine hem de topluma ümmete faydası var çünkü neden diyor ki alimler işte bu alimler biliyor ya Allah duyandır Allah göreni gören bu onları ne ötüyor bir gören Allah'sa hele bir görün eğer bu Allah görüyorsa hele bir günahtan uzak en azından onu aklına getirebiliyor duyan Allah bilen Allah bizim ilminin ne kadar idrakına olursa o kadar çok korkarız o yüzden ümmenin yakşallahının ibadet kimin ibadet ulama Allah'tan ancak alimler korkar diyor hiç e, korkmuyor Allah'tan peki Allah nasıl belki ancak alimler korkar hakkıyla kerim yapmış İnnemâ yakşallâhının ibadeti olan hem hakkıyla ama alimler için hangi kelime yüklenmiyor? Haşyet bizim için halk yakasına Rabbim min kalkın yakasına Rabbim min kalkın onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar diye kullar için mesela bak korkma şey verdi ama bizim normal kullara ne kullandı? havf havf normal korku haş ve ilimle beraber korku o yüzden inleme yaşallah münezzalih eyleme Allah'tan önce alime yaşar bilerek ya alime ne diyecek? korkulanı diyecek korkulanla ne diyecek? elimizde iki şey var bir ismin var mı başka? söyleyeyim nerelere dönüyor onların bahsediyor isimler çok sıkıntı Görüyor musun? Ticaretten kaynaklanıyor İnşallah haftaya kaydımız verdim, artık kitaba gideceğiz Bunun kadını kısmını Artık daha hiçbir kaydı işlemedik Önümüzdeki hafta ilk kaydıyla itibaren ki birinci kaydı şu Esma'ullah-u Teala kulha hoşuma Allah böyle bunun bütün isimleri Bizdendir Bu kaydıyla kitabımıza giriş yapacağız Allah'u aleyhi ve sellem ve sellem